En nocto de vintra solstizo, votoi cae melodio, el Luisa Carol. La plei lunga nocto del iaro, nascigas sopiron prilum, attendas cae teru cae maro, la mildan careson del che frato ci nocte nicanto pri pazzo justex amicets la semon de gioio ni plantu por nova nu tut monda ionet en nocto de vintra solstizo Bulgionas la sem del esper, cae son jas pri luma felicio, la ma la ciel cai la ter. Ge frato ci nocte ni cantu, pri bat so justez amiche. La semoin de gioio ni plantu, por nova tut mondai un el nocto de vintra solstizo. Votoi cae melodioi el Luisa Carol. Chantal Allen cantas. La plei longa nocto del iaro nascigas sopiroin prilum. Attendas cae teru cae maru la mildan careson del sun. Che, fratoi, ciu nocte ni centu ripazzo justets amicets la semoin de gioio ni plantu por nova tutmonda iunets. En nocto de vintra solstizo burgionas la sem de l'esper, cae songias pri luma felicio la mar, la ciel, cae la ter. Ge fratoi, ciu nocte ni cantu, pri pazzo justes amicets, la semoin de gioio ni plantu, por nova tut monda junets.